Kim, kim kırdı mı? Kız demiş ki diyeyim öyle. Ha, sen kır Ben şimdi çarşıya gidebilir miyim? Evet, Ben sana çok keseyim, sen elini